mu kubaka kino gihugu c'amavukiro aribwo Burundi mutiro no musi tugaruka kuki turi kwigerekezo rya gatanu ukwezi kwa ruhu mu mwaka wa 2023 neza na neza imyaka 31 irarangiye uburundi bushizeho amasezerano y'ubumwe bw'abarundi none ayo masezerano yavuye kuki ayo masezerano yamaziki mbe uno munsi yoba akenewe ibyo ni bimwe tuza kugaruka ko n'umutumire atari hano muri studio ariko tuganiriye mu kanya umwanya ukaba wamugoye ku munota wa nyuma ubona wese uwundi mukanya muca mumwumva Eric uwimana niwe kumfasha mu buhinga bw'ivyuma inyuma y'ikiyago rero twagiranye n'uwo mubahwa uno munsi ni igenekerezo rya gatanu kwezi kwa ruhuhuma ni umunsi ku barundi byibutsa byinshi ni umunsi hashyirwa ko umukono amasezerano y'ubumwe bw'abarundi rero hano turi kumwe n'inararibonye haba muri politiki y'uburundi mu migenderanire n'ibindi yarabaye imbere n'umushyikiranganje wa mbere wa kino gihugu cyacu reka atuyagire ibijyanye na rino genekerezo rya gatanu ruhuhuma igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kabiri ariko mu ntango mubanza mukatwidondora amahoro neza nagomba mbere ndakwifurize umunsi mukuru w'ubumwe murakoze yitwa adriano sibomana eh, nkaba ndi umushinga ntahe na jewe ndongoye urwego rw'abashinga ntahe mu burundi ibindi nabyo uvuze ni uko nashinzwe amabanga menshi muri iki gihugu narabaye n'umushikiranganje wa mbere mbere igihe ayo masezerano y'ubumwe yemerwa nari umushikiranganji wa mbere nari mu bayashigikiye cyane mwoba mwari no mu mugwi w'abateguye ajya amasezerano yego mu mirongo umunani n'umunani mbere y'uko nshingwa amabanga eh, y'uko umushikiranganji wa mbere nari mu mugwi wari washinzwe kugira ngo wige ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi ari nawo wahavuye eh, ushyiraho amasezerano y'ubumwe bw'abarundi usaba n'uko bashyira ko ururirimbo rwo guhagiza ubumwe bw'abarundi ushyira ko n'uwo munsi usaba ko n'uwo munsi wo buharirwa ubumwe bw'abarundi uno munsi imyaka mirongo itatu n'umwe irarangiye nk'utazi ayo masezerano kuki amasezerano y'ubumwe bw'abarundi amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yabaye kubera igihugu cyacu uburyo cyari cyarasinzikajwe n'indyano n'amacakubiri kuva dutanguye kwikukira umuntu yibukije harabaye ingorane mu mirongo itandatu na gatanu mu mirongo itandatu n'icenda birahakwa nyene mu mirongo indwi na rimwe birahakwa mu mirongo indwi na kabiri ho habaye urudubi abantu barashtikira barahera hanyuma mu mirongo umunani n'umunani muribuka ibintu byabaye intega na marangara hanyuma rero abategetsi b'ico gihe bati ibintu biguma biba umwanya wose reka abarundi tubaha akaryo bavuga ico bapfa batore n'umuti w'uko izo ndyano miryano ifatiye ku moko cyangwa intara cyangwa ibindi yohera aho niho havuye ayo masezerano uko umugore washinzwe kwiga icyo kibazo umuntu umutanze raporo eh, birimwe mu byo wasabye ko hoba umunsi mukuru ugenewe ubumwe bw'abarundi kugira ngo abarundi bame bazi neza yuko ubumwe ari ikintu gihambaye aba rero bacarutse mm, eh, bamenye yuko twaciye habi bamenye kandi yuko amacakubiri ashobora kuboneka mu bundi buryo ashobora kuva eh, ku budasa bw'abantu ashobora kuva ku butunzi budasabikanijwe neza arashobora kuva ku mico eh, abantu badahuriye ko nicyo gituma rero umunsi mukuru ntiwoba uba babibonye gusa cyangwa babyibuka n'abandi bamenya yuko igihugu cyacu gitegerezwa kwama kigabye nko mu bindi bihugu nyine byo ku isi kugira ngo ntihagire abaducamwo kubiri mwibaza ko ari kubera iki muba mwaratowe kuja muri uwo mugwi je sinamenya neza igituma abantu ngo muri uwo mugwi mugabo uko bari banyizigiye kuko ico gihe bafashe abahutu n'abatutsi igitigiri kingana mugabo batubwira bati na bafashe igitigiri kingana nta baje guserukira abandi muje kwiyumvira kugira ngo mushikirize ibyiyumviro birashe byiza byoteza imbere igihugu ntibaza yuko abantoye baba bimviye ko nshobora guterera ngo nshobora kuzana agacumu kumwe nanjye ngaterera kugira ngo Burundi bube butekanye igihe cyose mwutubwira ukuntu mwakoranye n'abandi abo bahutu n'abatutsi ku mpande zose zibiri bangana mu mugwi hagati mwakoranye gute kubwira koko mushike ku kintu muhuriza jewe uyu mugwi mbere nari nicegera cy'uburongoye umugabo sinawumademo igihe kirekire kuko maze kugenwa mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere eh, niho twari tugitangura naciye mbangira ndasubirizwa n'uwundi umugabo ibikorwa bya mbere na mbere eh, icyo nibuka twari twumvikanye yuko ubwa mbere na mbere tuzovuga twisanzuye umuntu wese afite ikintu yibaza ashobora kuvuga ntihagire uburyo kigaya cyane ngo amubuze ko tutuvuga ikintu cyose tubona gikenewe cyubaka kandi kiri ku mutima ibyo nibyo nasize basezeranye kandi nibaza ko ariko babandanije kuko harimo abantu bakuze bahumuye kandi badashobora kuyaga nabi nta gitsure uwo mugwi waba waratewe n'abategetsi b'icyo gihe haba namba ubwishingwa Eh, bari bababwiye yuko bazovuga icyo biyumvira cyose inganda ziba ziratikiye mu burundi ubwo si ikintu n'igihushanyo cyacu oya siko nibaza kuko umuntu arashobora kwibaza ikindi kibazo ati mbega iyo tutaba twaraciye muri ibyo byiyumviro n'inama n'ayo masezerano y'ubumwe ubwo ntibyari kuba urudubi gusumba mbere hamwe n'igihugu gishobora gufudika icyo uko niko genda bibona rero eh, iyo ufise ndaguha ikintu ntogereranye iyo ufise igikamyo kinini kiriko kiriruka cyane ugafata fure ugapfunga ugira ngo gica gihagararira ngaho nyine ntibishoboka ntibikunda kirateba biva ku muvuduko cyari gifise n'uko cangana twebwe twari twaraseserewe eh, ibyabaye mu mirongo icyenda na gatatu byavuye kuri icyo gikomere twari twarakomeretse kitashobora guca gikira ubwo nyine mugabo byari gushobora kuba bibi gusumba ariko inyuma yaho gatonya naho twagera mu mwaka w'ibihumbi bibiri nubwo muvuze yuko byari gusumbya ntimubona yuko hahaciye haduka injyane zikomeye cyane kumbure nayo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ucumeye ngo ari mu mpapuro hakuba mu bantu barashikirana barasabirana n'abageni baramaranira imanza baraganira baravugana eh, ariko n'ibyo amacakubiri ashobora gufatira ku bindi nko ku migambwe cyangwa ibiki mugabo ku bwanje amacakubiri afatiye ku moko n'intara ibyo bintu ntabyo mbona aho ngeza kubona ku bwanyu amasezerano yarusha n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi muriyumvira ko hari isano yo bafitanye harifitaniye nyine kuko amasezerano y'iyarusha yaje agomba gufasha abarundi kurongora igihugu bari hamwe none ubwo si ubumwe arafitaniye isano rero ni ibintu bibiri byubakanye kimwe kidacunganira ikindi ku bwanyu nka Adriano Somana wabaye umushikiranganje wa mbere muraja no mu mugwi wo gutegura ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi kumbure uno munsi umuntu agerageje kuraba ubwo bumwe mwebwe mwaharanira icyo gihe uno munsi murabubona ndabubona ndakubwira yuko uh, iyo muhanye n'abantu bava mu ntara kanaka cyangwa iki cyane bava mu bwoko kanaka cyangwa iki nta mishamirano ihari nk'iyahahora kera kandi eh, no mu nzego abantu barakorana ibyo baba bapfa byo bari bindi mugabo sinibaza yuko bapfa amoko canke intara baturukamwo jewe rero niko ndabibona nkumvure noba nihenze mwumva nk'uturorero kugira ngo ndabe aho noba nihendeye hariho aho hambere ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ashirwa ah, mu ngiro kumbure bavuga yuko ari amasezerano batabona mu banyagihugu ariko mu banyepolitike ahari uno munsi bati nyabura abanyagihugu baritekaniye abanyepolitike nibo bashamirana ayo masezerano ubona agifise icyo yobandanya afasha abarundi imyaka mirongo itatu n'umwe inyuma yayo amasezerano afite icyo bandanya afasha abarundi nicyo gituma ari kwama tugabye n'ubu kugira ngo igihugu cacu kigume gitekanye turi mu kiganiro karadiridimba ni akana kaciwe waba ikiganiro cyagenewe abarundi bari hanze inyuma y’umusezerano abarundi baratanye bamwe barahunga izabo ah, hagati mu gihugu hanze y'igihugu ekanakure y'igihugu uno munsi imyaka mirongo itatu n'umwe inyuma y'ayo masezerano mubona abarundi bari hanze hari icyo bakuramo hari icyo bawizera ko nibaza ko bayizeye amatwi asumira bamwe bamwe ababyifuza baratahuka bagasubira iwabo abashoboye kuronka ibyo bakora canke ibibateza imbere gusumba bakaguma iyo bari mugabo eh, nta wimigwa baraza kuramukanya nabi wabo ariko kera siko byari bimeze hariho abatinya cyane kongera mu gihugu cy'amavukiro ariko ubu nta murundi n'umwe nzi ari hanze naho yoba hari ngirasi benshi atinya kuza akaramukanya akavugana nabi wabo hanyuma akisubirira yari ari agomba akubaka inzu agashyira imitaha aho agomba ibyo birahari isi agaseseshwa rumuri ariko uh, ino myaka mirongo itatu n'umwe ishitse kandi hari ibitigiri bitari bike by'abarundi bari hanze y'igihugu bahunze kumbura ubutegetsi bwa hano nyine mu gihugu ariko ni mu gihe ku mwaka ku mwaka itariki zitanu ruhuma hahimbazwa umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi ni igiki nka adriano sibomana na gatanu niko nuvuga canke na gatatu ko abantu bahereye guca mirongo icyenda na gatatu ikindi eh, ni imishamirano yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ico nosaba abategetsi ni gukurikiza amategeko hanyuma bagakunda abanyagihugu naho hoba hari ibintu bafite uburenganzira umwe n'igihugu wese ateye imbere n'igihugu kiba giteye imbere Eh, uno munsi kuri ino genekerezo na turi muri kino kiganiro ku barundi bo hanze ni giki bobo ubaterereye cyane cyane ku bijyanye n'ubumwe kuko ahenshi usanga n'iyo baba kumbure hari hakaranga ko Burundi kamwe kamwe kagiye karabavamo ugasanga ubumwe ntibuboneka cyane hariho gushamirana hagati yabo haba ku mu nzego cyangwa mu banyagihugu bagafatana mu nda eh, kuko ibyo ari byo byose ntawe uzoba umurundi gusumba uwundi eh, nta ku rugero rumwe nobasaba rero yuko bafashanya iyo bari nkuko natwe twebwe ino mu gihugu dufashanya aho turi rero ushobora gusanga umuntu asinzikaye cyangwa amerewe nabi ngo ndebe kumufasha eh, ndabye ibi cyangwa ibijya umuntu wese mbere abahamagariwe eh, kuri ino gerekerezo n'akahe kajambo ubwira abarundi bose muri rusange bariko buca bobo bahimbaza uwo munsi kuko aha mu Burundi zohimbazwa ku munsi weje wa mbere ariko uno munsi kuri uwa mu bwerekezo rya gatanu ruhuma nigikubwiye abarundi muri rusange abarundi nababwira yuko dufise igihugu ciza namaje kuja mu bindi bihugu bitari bike nawe ntamara igihe kirekire na navayo numva ndambiwe turafise igihugu ciza mbere benshi bavuga ko ari paradizo ni ukuvuga rero nababwira ntibarundi burya imana yaraduhaye akarusho ugereranije n'abandi bantu bo ku isi icyo gihugu cyacu cyiza va hasi mu gikingire umugwi washyizweho kugira wige ikibazo kijyanye n'ubumwe bw'abarundi icyo gihe ariko mu nyuma acahabwa ubundi butegetsi bwo kuba umushyikiranganji wa mbere kumbura icyo kibanza kijyamo ubundi ariko mwumvise yuko rero babitanguye gutyo gushikanaho bishika kuri ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi uno munsi rero kumbura ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi tuyafatanya na diaspora gute cyangwa n'abarundi bari hanze gute ni gute nk'uko mwabyumvise yabisiguye aba barundi aho bari hose bukunga ubumwe bagasenyera ku mugozi umwe bakirinda ibyo byose byoba bibatandukanya kugira bakorere kino gihugu cyacu reka rero tubaha akanya mwe muri hanze y'igihugu telefone tufise telefone zine zibakira bibiri na kabiri biri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri biri na kabiri biri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mutanguza akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi hari n'izindi mushaka kuturonka kuri watsapu tandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu yego ni impore cyane umwaka mushaka twakiriye neza kandi twizere ko mm. sangwa rero n'ubumwe bw'abarundi kuri ino rya gatanu ruhuma yego wese twese abarundi bari hanze n'abari mu gihugu dusanga ubumwe bw'abarundi mhm. hanyuma bive mu majyambo bive mu bikoko mm. yego intumbero rero mwaraye nayo ni ndayishimye mhm. icyo gusa nagomba nongere ko eh, mu bw'abarundi bwarenze mu kimwe amajana icyenda na mirongo itatu n'ibiri ariko nk'uko mwabivuze barabicarira agwa ni ukuvuga rero bisabye ko naho mu mpapuro byo kwica abategetsi bose na leta zabo na leta yabo hmm, umwaka umwe nyuma y'ayo masezerano nako ukwezi umwaka umwe nyuma y'ayo masezerano ni ukuvuga ibintu bene ibyo ntibyari gusubira ni ukuvuga ko ayo masezerano mu byo twemera nk'abarundi imana ntitwari bwayigarukeko ngo twige ikibanza cyayo mu no mu ngiro ubumwe bw'abarundi tubushikare tububungabunge tubugendere hanyuma imana ikorera mu bantu imana ikorera bigende neza eh, david reka tugaruke ku karorero mwatanze muti murashima uno munsi ko muri ku ntwaro y'umugambi uri ku butegetsi eh, ngo bashize imana imbere umuntu yo bwishimira mbere dufate no kuri iyo myaka mirongo itatu n'umwe irangiye yo bwishimira akavuga yuko abarundi bunze ubumwe mu gihe kandi nk'uko nabivuze nabibagije n'uwo mwubahwa adiriya rusibomana hakiri abarundi batari bake bari hanze y'igihugu nk'impunzi kandi bategereza kuba mu gihugu cy'amavukiro muvuze neza cyane muvuze neza cyane kandi mugarutse ku karorero ka hafi bibiri na cumi na gatanu hmm. ko babyumva kumwe ni ukuri nshuro yumva yuko atari ikintu cyiza nk'abantu tuba dusanzwe turi abarundi twese abantu tuba dusanzwe turi abavukanyi ubwo rero ugasigaye mu gakamo ugasanga icyo kubera uburyo waba muri kanada kuva mu bihumbi bibiri na na gatanu gukora mhm. nta gikorwa na kimwe yuko turarabira hamwe ikijyanye n'ubwo bumwe bw'abarundi nyuma y'imyaka mirongo itatu n'umwe hashyizweho amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hari muri uwo munsi ku rya gatanu ruhuma kino uno munsi abarundi bariko bagendera gute ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi aho bigeze n'igiki mubona cokogwa n'igiki cohinduka kugira ngo abarundi nkuko nabimejeje kubivuga rino gerekerezo rya gatanu ruhuhuma imyaka 31 ikaba irangiye abarundi bashize umukono kuri ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ndi kumwe n'undi ku murongo allo namahoro mahoro yego me mahoro ndabaramukije mwinshi natwe turakuramuka tubipfuriza kandi n'umunsi mukuru umwe bw'abarundi yego umunsi mukuru mwiza twese mu hmm, twidondora kumbura mukidondora nawe ariko barabakurikirana yego me twe nitwa eramu kaduha mhm. nkaba ndi mu gihugu cya canada nkaba ndi umurundi hmm. yego aha turi ko tugaruka kuri buno bumwe bw'abarundi twari twabacishijemo ikiyago twagiranye na Adrien Sibomana yabaye yabaye umushikanganje wa mbere mbere ari no muri uwo mugwi wari ujejwe kuraba ibijyanye n'ubwo bumwe bw'abarundi uno munsi imyaka n'umwe ku bwanyu mubona ah, hari icyo hari icyo bacarahindutse ugereranije nicyo gihe uh, ni igiki mwe mushima kumbure rero navuga ni uko mu by'ukuri biraboneka yuko abarundi bateye intambwe kuko mhm. urabye kuva muri iriya myaka hatogwa eh, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'ibyaciye bikurikira ndabigaruka ko byarabonetse yuko icyo gihe mu by'ukuri ubwo bumwe butatsimbataye mhm. ariko umuntu arabye aho eh, umuzo wa demokarasi usuye kandi kugarukira Eh, urabona yuko hari intambwe abarundi bateye mu by'ukuri intambwe umuntu yavuga ko ari intambwe nziza kuko n'ubu biraboneka yuko umuntu ahaciye mu gihugu biboneka neza yuko abarundi bariko barasubiza hamwe abarundi bariko baratahura neza yuko eh, ataho bazoshirana bategerezwa mhm. kubana kandi bakabana mu mahoro bakabana bumvikana ku bw'ivyo rero nibaza yuko ari ikintu ari ikintu gihambaye cyane hakabaho icyo umuntu yokwita sinzi ko ikintu kivuga mu kirundi haba evaluation abantu mhm. bagasubira bakicara hasi bakirimbura Eh, bakirimbura ariko umuntu agiye kuraba urabona yuko eh, mu by'ukuri hari hari ikintu cyahindutse kijya mu nzira mu nzira nziza mu nzira yerekana yuko mu by'ukuri abarundi bakeneye kubana amahoro kandi eh, basangira kabisi n'agahiye kandi ibyo umuntu akanabikesha yuko hari abategetsi bamwe bamwe bagenda bagiramo uruhara rukomeye cyane kugira ngo igihugu mu by'ukuri kibe kibe igihugu cya bose kandi umwe wese yumve yuko Eh, ameze neza kandi ari mu gihugu ciwe mugeranije kuraba nk'uko mwari mubishikirije mubona icyo gihe kumbure amasezerano niho yari afise ingufu gusumbya kino gihe mugeranije kugereranya ibyo bihe bibiri uno munsi niho mubona afise akamaro cyane gusumbya icyo gihe kubera ibyakurikiye oya siko ntabivuga ahubwo ntibaze ko umuntu ashobora kwiyumvira akavuga ati eh, ababyiyumviriye kiriya gihe eh, bari bafite imigambi yihe ko biboneka neza yuko muri kiriya gihe eh, n'ibyakurikiye mu nyuma harimo bamwe bamwe baciye babigiramo uruhara kugira ngo n'ubwo bumwe ntiwutsimbatare icyo kibazo umuntu ashobora kwibaza ariko umuntu agiye kuraba uko abarundi bari basanzwe babayeho kuva kera biraboneka yuko abarundi eh, cyane ari igihugu abantu umuntu yavuga yuko kirimo harmoni umwe wese kuca ajejwe umwe wese kuca ategerezwa gukora umwe wese kuco eh, eh, kuri kuri icyo navuga ati kuri ha afise muri sosiyete warabona mm. yuko harimo harimo iyo harmoni ari nacyo gituma umuntu yavuga ati uyu munsi biraboneka ko ni intambwe nziza cyane kandi umuntu arabona yuko biriko birafata inzira biriko birafata inzira biraboneka yuko abantu bagenda batahura bavuga bati eh, uyu ntacyo dupfa eh, tuzobana turabana kuko sagasesheshwa rumuri sagasesheshwa rumuri uyu munsi biraboneka yuko eh, ubumwe amahoro umutekano mu gihugu atari umugani ari ibintu ari ibintu biboneka hmm. mbe kumbure iryo kenekerezo rya gatanu iba ari umunsi wikonje Ah, abantu bakagenda gushira ingori z'amashugwe kuri icyo kibutso mubona umunsi none bigifise icyo bifasha kumbure ko umwe bwagiye mu barundi ku bwanyu mugerageje kurimbura n'ubu aho igihugu kigeze mubona ari ngombwa yuko ko muri iryo genekerezo ryo kwamaho si ikintu kibi mu gihe biba bifise eh, inzira cyangwa bifise eh, imizi ikomeye kandi mu gihe abarundi bose baba bicaye hasi bakavuga bati iki kintu nicyo ariko kugira ngo kuvuga yuko icyo cyibutso kihaba kikaboneka ni ikintu cyiza cyane yuko mm-hmm. n'amajenerasiyo azokurikira azovuga ati Eh, harabayeho harabayeho byaragenze uko ntawe ubizi ko bizokwamaho imyaka yose kubandanya bashyiraho ingori z'amashurwe kuri ibyo byibutso ariko amajenerasiyo yakurikira arakeneye kumenya uko igihugu cyagiye cyagiye kigenda mu bihe byose kuko urabona nimba tuzuye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ukabona yuko inyuma y'umwaka eh, ibyaciye bikurikira mm. bikwiriye kubandanya bitubera icigwa kugira ngo mu by'ukuri ibyabaye ntibize bisubire ahubwo uh, twige kubaho mu by'ukuri icyo kintu ari ukuri ari ukuri ubwo bumwe ari ukuri umuntu wese yishyire yizana umuntu wese yumve yuko ari mu gihugu ciwe umuntu wese ntiyumve yuko ari aho yimiriwe uh, ikintu uyu munsi ubona yuko kiboneka mu by'ukuri bitandukanye eh, no muri iyo myaka ayo masezerano yajyaho umuntu avuga ngo ni amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ugasanga inyuma yaho hari abantu bimiriwe muri aya makaritsiye hari abantu bimiriwe muri aya maprovensi hari abantu bimiriwe muri aka karere n'ibyakurikiye umuntu ntashobora kubisubiramo ariko kuba ari cibutso byoba eh, ari byiza byoba ari byiza yuko eh, bibandanya bibicibutso hanyuma abantu bakaba abaruka vuba vuba bikaba bikaba imbarutso y'uko bamenya bakamenya bakamenya kahise kugira ngo bibafashe no gutegura akazoza hmm. eh, ikibazo cya nyuma mugereranije kurabira hafi eh, abarundi mwe muba hanze mweho ubwo bumwe muri kumwe gutsimbataza gute kugira duhakanye abandi eee eh, ubumwe ubumwe burabananya gutsimbatara mu barundi bari hanze mu gushyigikirana ah, mu kubonana mu guhura bagasangira bakavugana bagafashanya ni kenshi tuguma tubona ah, bashyikiriwe n'ingorane bagize ingorane mu miryango ingorane zirashika eh, ntibisanzwe ugasanga abarundi bagenda bagenda bafashanya mu kibana aho bari mu ma mu ma mu ma Eh, mu mice mu mice bahuriyemo hmm. urumva nubwo nubwo rimwe na rimwe bishika ugasanga hari abantu eh, ubwo bumwe baba batabushaka bafise ibindi byiyumviro byabo ariko muri rusange urabona yuko bugishusho ibiri mu gihugu iradufata mu gihe tuba turi hanze iyo mu gihugu bimeze neza bigenda neza n'abari hanze usanga kenshi nabo nyine biba biba ari ibintu byiza cyane rero muri rusange umuntu yavuga yuko ubwo bumwe buboneka ngaho eh, n'abari hanze umuntu umuntu arabubona ariko urumva n'ikintu tubananya dutegereza kubananya du eh, dukorera kugira ngo mu by'ukuri bibandanye bigenda neza Elam turabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye mubandanye mutsimbataza umunsi mukuru umwe bw'abarundi neza y'iwanyu murakoze cyane murakoze kuba mwadutumiye n'ikindi gihe muzodukenera tuzobitaba murakoze murakoze cyane reka rero twakire wundi ari ku murongo alo alo nabaramukije eh, ni amahoro n'inda twakuye eh, ndi Placide muri oranje ni amahoro ga Placide n'umwaka mwiza umwaka mwiza namwe mukomeye mm, twebwe n'amahoro imana ishimwe ikiganiro ndagifatiye umunota wa nyuma ah, murabona n'akanya ko gaciye kanagenda kuko turi ku musozo ariko turi ko tugaruka ku bumwe bw'abarundi murazi ko n'umunsi ari igenekerezo rya gatanu ruhuma aho duhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi egira eh, icyo muvuze mu minota ibiri kuko akanya karagiye eh, urumva ubumwe bw'abarundi urumva ubumwe bw'abarundi barabuhungabanije mhm. abari kuzana ubumwe barabuhunganije jewe ndibuka mu matora tuja gutora natoye no ntandara no mu gasho hmm. uwo munsi nibo babuhungabanije nta bumwe bwigeze bubura mu burundi nta muhutu nta mututsi nta mutwa ni ibintu abo banyepolitike bo nyine bazanye abarundi mwese mubimenye bazanye hmm. none uno munsi mubona ari igiki kugwa kugira abarundi babandanye bafumbatira ubumwe baharanira ubumwe miseyi yaregana ibyo miseyi na erope babikoze nibo batandikijemo ni nka burya kwa kongo ubona kongo iri kwiragenda icyokorwa ni ikihe ku bwanyu kugira abananye bafumbatira ubumwe bw'abarundi ni ku buryo mwemwe mwirabyo muzana ibiganiro bihagije umuhanga ukwiye bavuga uburundi burafise injangenge kandi bafite abantu